และจิตแต่รูปที่เกิดแต่จิตรูปที่เกิดแต่อุตุและรูปที่เกิดแต่อาหาร ทั้งสามอย่างนี้เป็นรูปกลาบชนิดทึบค่ะ If it is if it is so you need to analyze opaque kalabas and translucent kalaba in your eye d o o r too ดังนั้นท่านจำเป็นที่จะต้องกำหนดดูทั้ง รูปกระลาบชนิดสายและรูปกระลาบชนิดทึบทั้งหมดที่มีในจักขุทวารคับ Now please look at me ตอนนี้ปรดมองดูอาตมาหน่อย เห็นไหมทำไมไม่ใช่มีตา มีสักคูประสาทเพราะว่าพระภิกษุทั้งหลายและโยมทั้งหลายมีสักคูประสาท เพราะฉะนั้นสามารถมองเห็นอาตมาได้ แล้วก็ปลุกเตะตาของตาของตัวเอง รู้สึกไหม รู้สึกภาษาไหมภาษาทำไม เพราะว่ามีกายประสาทถ้าอย่างนั้นรึกลับได้ รูปลับนายเป็นสกุปสัตรูปลับนายเป็นกายปสัตต้องกำหนดรู้ด้วยยานด้วยยานเข้าใจไหม so you need to differentiate which translucent one is สกุปสัต which translucent one is กายปสัต ดังนั้นท่านต้องมีความสามารถที่จะแยกแยะได้ว่ารูปกลาบสายในจักขุทวารชนิดใดเป็นจักขุทัศกกลาปะ และชนิดใดเป็นกายทัศกกลาปะ Before you are going to analyze or going to discern which one is eye sensitivity sakupasada which one is body sensitivity kaya pasada you need to analyze the ultimate materiality up to jivita, life no net faculty. และในการที่ท่านจะสามารถที่จะแยกแยะได้ว่ารูปกลาบใสที่อยู่ในจักขุทวารเนี่ยเป็นจักขุประสาทได้หรือเป็นจักขุประสาทหรือว่าเป็นกายประสาทท่านจำเป็นที่จะต้องกำหนดกำหนดวิเคราะห์ รูปปรมัตในในรูปกลาบในรูปกลาบใสในจักขุทวานนั้น ทั้งหมด 9 ปรมัตจนถึงตั้งแต่ดินน้ำไฟลม สีกลิ่นรสอาหารและรูปและชีวิตรูปค่ะจนถึงอันดับที่9แล้วเดี๋ยวพระอาจารย์จะสอนต่อค่ะ so please look at the paper ปฐวีธาตุอาโบธาตุติโจธาตุวายโยธาตุวันนะคันธารุรสะ o อ h a โอ Ras ถึง Osha Ras Ras Rasa มันไม่ไม่ยากไม่ยากที่จะกำหนดรู้แต่ว่าเพื่อโอชา โอชา ยากยาก เดี๋ยวนี้อาตมาจะอธิบายจะกำหนดรู้อย่างไร so you need to pay attention to the translucent kalapa in your idol And you need to pay attention at the middle of the translucent kalapa. ในการที่พระอาจารย์ได้สอน ว่าจะกำหนดดูโอชาได้อย่างไรก็ให้ให้เราใส่ใจไปที่รูปกลาบสายในในจักขุทวานะคะเสร็จแล้วให้ดูไปตรงกึ่งกลางของรูปกลาบสายนั้นค่ะ เป็นเหมือนไข่แดง so at the middle of the translucent kalapa you will see like Jacob and neck จะท่านจะเห็นว่าตรงกึ่งกึ่งกลางของ ตรงศูนย์กลางของรูปกลาบสายในจักรุทวานั้น จะมีลักษณะเหมือนกับไข่แดงของไข่ไก่ค่ะ first you must see it but not enough not enough ในเบื้องแรกท่านเมื่อท่านได้เห็นแล้วก็จริงแต่ว่า แค่การเห็นนั้นไม่เพียงพอค่ะ What is happening from that oja This is important สิ่งที่เกิดขึ้นจากโอชานั้นอ่ะเป็นสิ่งที่สำคัญ So at that time meditators need to be very careful และในเวลานั้นผู้ปฏิบัติธรรมจำเป็นที่จะต้องกำหนดดูด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งค่ะด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่ง So finally they see From Oja, it, it produces many other small particles. และในที่สุดผู้ปฏิบัติก็จะสามารถเห็นว่าโอชาเนี่ยก่อให้เกิดรูปกลาบอื่นได้ต่อได้ต่อต่อไป If you see it you see you know Oja หากท่านได้เห็นดังนี้ก็เรียกว่าท่านได้รู้และเห็นโอชา ได้เข้าใจและเห็นโอชา so another difficult one จีวิตาจีวิตารูป and it got difficult ในการที่จะเห็นชีวิตแต่รูปก็ก็เป็นการยากที่จะได้เห็นค่ะ so in in every translucent g l a b a translucent particles they are life no net faculty jivita Jivita Ru. In every translucent kalapa. Not, not live, no net. Okay, I translate. ในในรูปกลาบใส ในรูปกลาบใส ทุกรูปจะจะมีชีวิตแต่รูปอยู่เป็นถ้าถ้าเป็นถ้าเราดูตามหมายเลขนี้ก็คือเป็นปรมัตลำดับที่เก้าค่ะ so what is its phenomena it is difficult. Just phenomena only. All the paramatta, all the ultimate reality are what you cannot touch, what you cannot grasp, what, what you cannot hold, like panya. It is what you can understand with your inside knowledge. แล้วลักษณะของชีวิตตรูปเนี่ยหรือว่าปรากฏการณ์ของชีวิตตรูปเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ย เป็นสิ่งที่ยากที่ท่านจะสามารถจับต้องหรือว่าสัมผัสเหมือนอย่างที่ท่านสัมสัมผัสกล่องแว่น หรือว่าสัมผัสบัญญัติอื่นๆนะคะ What is its phenomena? It is active. It is active. ปรากฏการณ์ It is alive. ปรากฏการณ์ของชีวิตแต่รูปเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับมีชีวิตนะ active ยัง อย่างสิ่งที่มีชีวิตนะ แล้วก็ it sustains the materiality that exists in the same club before perishing แล้วก็ชีวิตแต่รูปมีหน้าที่ที่จะดำรงรักษาปรมัตรูปอื่น ๆ ที่อยู่ในกลาบเดียวกัน so you must see active phenomena alive phenomena ดังนั้นท่านจำเป็นที่จะต้องเห็นชีวิตตรูปซึ่งเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่หล่อเลี้ยงปรมัตรูปอื่น ๆ ในรูปกลาบสายนั้นค่ะ You must practically do ท่านจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติกำหนดดูด้วยการปฏิบัติโดยตรงค่ะคนบอกที่อาตมาบอก เขาก็ชอบโอ้อาตมา ผมสามารถได้รู้ชีวิตแล้วเขาบอก so now finish nine so ten what is that one chakupasad chakupasad so we don't know which translucent one is h a k u p a s a d we need to differentiate which one is h a k u p a s a d which one is kayapasad สำหรับอันดับที่สิบเนี่ยในรูปกระลาบรูปกระลาบสายในจักขุทวารจะจะมีจักขุประสาท หรือว่ากายประสาท ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องแยกแยะว่าอันใดเป็นจักขุประสาทและอันใดเป็นกายประสาทค่ะ Can you tell the definition of จักขุประสาท which color can impinge จากลักษณะของจักคูประสาทก็คือมีอันกระทบรูปได้เป็นลักษณะ so when you are going to analyze which one is eye transparent eye eye sensitivity you need to develop concentration with four elements meditation you will see small particles throughout your body. And when you pay attention your e idol, also you see just s m a l l particles. ในการที่ท่านจะกำหนดดูจักขุประสาท ท่านท่านจำเป็นที่จะต้องเริ่มจากการกำหนดดูธาตุสีก่อน ซึ่งท่านก็จะเห็นจนกระทั่งแตกออกเป็นธาตุสีในในดวงตา จนกระทั่งแตกออกเป็นรูปกลับและ Yes, and then you need to take one translucent kalapa. แล้วท่านให้ท่านเลือกรูปกลาบสายในจักขุทวารขึ้นมาหนึ่งกลาบค่ะ And then you need to pay attention color of the group of kalapa very nearby. เมื่อท่านเลือกรูปกลาบสาย หนึ่งรูปในจักขุทวารได้แล้ว ก็ให้ท่านใส่ใจไปที่สีของกลุ่มของกลุ่มของรูปกลาบที่อยู่ใกล้เคียงกับรูปกลาบสายที่ท่านได้เลือกไว้นั้น ให้ท่านใส่ใจไปที่สีของรูปกลาบข้างเคียงค่ะ if the color of the group of kalabas nearby impinges to the translucent kalaba At that time you can know that this is i translucent kalapa และถ้าสีของสีของกลุ่มรูปกลาบนั้น กระทบมีอันกระทบกันกับรูปกลาบสายที่ท่านได้เลือกไว้ นั่นก็แสดงว่า รูปกลาบสายที่ท่านได้เลือกดูนั้นมีจักขู่ประสาทค่ะเพราะว่าจักขู่ประสาทมีลักษณะ คือมีอันกระทบรูปได้เป็นลักษณะ เข้าใจไหมครับไม่เข้าใจต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติ so to analyze which one is body translucent you need to take one translucent kalapa and then you need to pay attention the hardness of the kalapa close to not nearby when the hardness impinges to the translucent one, at that time you know that this is body translucent kalapa. และเมื่อท่านเมื่อท่านกำเมื่อท่านเลือกรูปกลาบสายในจักขุทวารอีกอีกอีกรูปหนึ่งนะคะและให้ท่านใส่ใจไปที่ความแข็งของรูปกลาบที่ ไม่ใช่ใกล้เคียงนะคะแต่ว่าที่อยู่ติดกับรูปกระลาบใสที่ท่านได้เลือกไว้ในจักขุทวารถ้าเผื่อว่าสภาวะแข็งนั้นกระทบกันกับรูปกระลาบใสที่ท่านได้เลือกไว้ นั่นก็แสดงว่ารูปกระลาบใสที่ท่านได้เลือกไว้นั้น เป็นกายทัศกะกลาปะค่ะเพราะว่ากายประสาทมีอันมีอันกระทบโพธพาลมได้เป็นลักษณะ because if you pay attention, for example, now I, I, I keep my two finger far away. Can we feel the touch? No, that's why we need to take, choose the close one. Only then you can feel the touch. Yes. อย่างเช่นพระอาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูว่า มือละข้างนะคะ ถ้ายังอยู่ห่างกันเนี่ย การสัมผัสย่อมไม่เกิดขึ้น แต่ว่าถ้ามาอยู่ติดกัน การสัมผัสก็ย่อมเกิดขึ้นค่ะ If you understand a little bit I'm happy ถ้าหากว่าท่านเข้าใจแม้แต่เพียงเล็กน้อย พระอาจารย์ก็มีความสุขแล้วค่ะ Do you know in time of the Buddha there was one well-known person, Satchaka Prabhai. Do you know? This Satchaka, uh, Satchaka Prabhai. Huh? Satchaka? Nikron. Uh. Nikron. Uh, Sat, uh? Satchaka. Satchaka Nikron. He had no faith on Buddha's Dharma and Sangha. สัจจะนิครนในในสมัยพุทธกาลนะคะ ก็มีเขาชื่อว่าสัจจกะนิครนค่ะสัจจกะคงจะเป็นชื่อของโครดและนินครนนี่เป็นนักบวชชีเปลือยใช่ไหมคะนิครนนี่เป็นนักบวชชีเปลือยค่ะ และสัจจกะเป็นชื่อของโครดเขาแต่ว่า But one day he approached the Buddha and Buddha the one who knows all see that what is going to be in the future so he he declared the Dhamma explaining the true nature of the five aggregates especially emphasizing on the anatta characteristic. And then he appreciated, but he didn't say that he appreciated because he has a lot of disciples with him. <laughs> เนื่องจากพระบรมศาสดามีพระสัพพัญยุตายานและพระบรมศาสดาได้ทราบว่าในอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับ ท่านผู้นี้พระบรมศาสดาได้มีเมตตาตรัสสอน สัจจการนิครนอย่างเช่นเกี่ยวกับขันห้า แล้วก็เน้นเน้นที่จะอธิบายเรื่องอนัตตา สัจการนิครน ประทับใจพระธรรมคำสสั่งสอนของพระบรมศาสดามาก แต่ว่าเขาไม่ได้แสดงออกหรือว่าเขาไม่ได้พูดเลยว่าเขามีความประทับใจ เพราะว่าเขามีลูกศิษย์ลูกหามากมายค่ะ Buddha taught anicca, dukkha, anatta, all of the three characteristics, but he, he appreciate anatta lakana. พระบรมศาสดาได้ตรัสสอน พระไตรลักษณ์ทั้งสามอย่างก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตา แต่ว่าสัจจการนิครนนั้น ประทับใจในอนัตตลักษณะมากกว่าค่ะ The Buddha had taught two discourse Sula Satchaka Mahasatchaka very long discourse with with with great mitta to do for the good of him พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนด้วยสองพระสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ยาวมากก็คือจุลสัจกะสูตร และมหาสัจกะสูตรด้วยพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งต่อต่อสัจกะนิครนผู้นี้ค่ะ Even though s j ัจก n i k r o n he didn't say anything he, he didn't express his understanding Buddha knew. After between 200 and 300 years, he became Arahant in Sri Lanka. Because of this, just because he appreciate anatta. So you all like, I think. <laughs> แต่จากการนินิกรุณแม้ว่าไม่ได้ไม่ได้เอ่ยอะไรหรือว่าไม่ได้แสดงความประทับใจ แต่ว่าข้างในเขาเขาเขาประทับใจในอนัตตลักษณะแต่ว่าพระบรมศาสดาได้ทราบว่าในเวลาข้างหน้าก็คืออีกสองสามร้อยปี หลังจากพุทธกาลสัจจการนิคนนี้ก็ได้บรรลุพระอรหันต์ที่ศรีรังกาค่ะ นี่เป็นเพราะว่าการแสดงธรรมของพระบรมศาสดาในครั้งนั้นค่ะ Because of this reason you all know If I explain such deep Dharma, sometimes you may not like it. Sometimes you may feel boring. Sometimes you may feel sleepy. But at a certain time, you may appreciate a certain point. I will be happy with it. Mm. ท่าน อาจจะไม่เข้าใจและอาจจะทำให้ท่านเบื่อ แต่ว่าถ้าเผื่อว่า ในในประทับใจ แต่ว่านี่นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มให้ท่านประทับใจในพระธรรมของพระบรมศาสดาแล้วซึ่งจะส่งผลดีต่อท่านในอนาคต ดังนั้น พระอาจารย์เรือตาจึงได้มีความสุขค่ะแม้ว่าท่านจะเข้าใจในขณะนี้เพียงเล็กน้อย ท่านพระอาจารย์เรือตาก็มีความสุขค่ะ Because of this reason, you all should respectfully listen the d h a r m a This is very important. ด้วยเหตุผลนี้ พระอาจารย์เรวตะจึงได้บอกบอกกับพวกเราว่าขอให้ท่านตั้งใจขอให้เวลาที่ท่านฟังพระธรรมขอให้ท่านฟังด้วยความเคารพบูชานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อท่านค่ะ For the Patisambhita jnana, for the attainment of the တิสัมပิတาญาณะ one is listen the dharma respectfully ในการที่จะได้บรรลุปฏิสัมพิธามักเหตุเหตุประการหนึ่งก็คือ การฟังธรรมด้วยความเคารพค่ะ Actually I have been teaching the Dharma I have been giving the Dharma long time in many country This is the first time I explain such w e It's the first time deeply. Yeah. Very fortunate. Even in Korea, I have been many times. I give, but not as deep as now. พระอาจารย์โรตาได้ได้ไปแสดงธรรม ได้ไปสอน แล้วก็แสดงธรรมด้วยในประเทศต่างๆหลายประเทศ แม้ว่าอย่างเช่นที่เกาหลีท่านไปมาบางทีหลายเดือนนะคะ บางทีห้าเดือนท่านก็ยังไม่เคยได้แสดงพระธรรมที่ลึกซึ้งขนาดนี้ที่ประเทศเกาหลีหรือประเทศอื่นๆ นี่เป็นครั้งแรกที่และเป็นประเทศแรกที่ท่านได้แสดงพระธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้ค่ะ What is the reason because there are many Matera b e i k u s those who know b i t a m b i d a m a who know Visuddhimagga also many lay devotees, those who know it. That's why I have this intention. So that's why I try. เหตุผลก็คือว่าเพราะว่าในที่ประชุมเนี้ยมีพระมหาเถระพระภิกษุ แล้วก็คารวะหลาย ๆ ท่านที่เป็นผู้ทรงผู้ทรงพระไตรปิฎกแล้วก็พระอภิธรรม ดังนั้นพระอาจารย์เยวตะจึงได้พยายามที่จะ ที่จะแสดงธรรมที่ลึกซึ้งนี้แก่พวกท่านทั้งหลายเป็นครั้งแรกค่ะ At least you all will attain nibbana in the future อย่างน้อยที่สุดพวกท่านทั้งหลายก็จะได้เห็นแจ้งพระนิพพานในอนาคตค่ะ If you can make an end of suffering in this very life, it is the best. และถ้าเผื่อว่าท่านสามารถ ทำกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันชาตินี้นี่ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะ so after that you need to continue analyzing bhava rupa six decade กลาปะหลังจากที่ท่านได้กำหนดรู้จักขูดัสกัดกลาบและกายทัศกะกลาบแล้วต่อไปท่านก็ จะต้องกำหนดรู้กรรมชรูปอีกอย่างหนึ่งก็คือบาวทัศกะกลาบค่ะ so บาว v รูปะ it is not the way all of us understand it is different from what we understand บาวะรูปนี้ไม่ใช่สิ่งที่ท่านเคยเข้าใจอยู่แล้ว เป็นสิ่งที่แตกต่างจากความเข้าใจของท่านค่ะ so now you can reflect men and women Men, they are, they are tough, they are strong, they, they are active. But women, they are gentle, they are soft. All the appearance, all the way of action, different. It is because of Bhava Rupa. Bhava Rupa make these difference. พระอาจารย์เรวตายกตัวอย่างเช่น เราดูไปที่ผู้ชาย ก็จะเห็นลักษณะอย่างเช่น ความความไม่ไม่นุ่มนวลหรือว่าความความแข็งแรงเข้ม rough ความหยาบความ tough ความไม่ เพราะว่าตรงข้ามกับ gentle ก็คือความไม่นุ่มนวลนะคะความไม่นุ่มนวลความแข็งแรงมีกำลัง แข็งแข็งแกร่งมีกำลังในขณะที่ถ้าท่านดูฝ่ายผู้หญิงท่านก็จะเห็นความนุ่มนวลความอ่อนละมุนความละมุนละไม As you know, even from far distance, you know man is coming or woman is coming because ภาวะร Rupa make difference ความแตกต่างนี้เป็นเพราะว่าภาวะรูปเนี่ยทำให้ทำให้เกิดความแตกต่างนี้ก็คือค่ะก็คือค่ะด้วยที่แม้ว่าเราเห็นด้วยตาเปล่าว่า เราก็ทราบว่าเป็นผู้หญิงเดินมา หรือว่าเป็นผู้ชายเดินมา นี่เป็นเพราะภาวะรูปแยกความแตกต่างนี้ค่ะ so how to analyze it So it is opaque one. It is not translucent. ภาวะรูปนี้เป็นเป็นรูปกลาบทึบค่ะไม่ใช่รูปกลาบใส So in every translucent ก a l a b a there is jivita. ในทุกๆในทุกๆรูปกลาบใสนั้นจะมีชีวิตแต่รูป But in opaque ก a l a b a some they have jivita some they have no jivita แต่ว่าในรูปกลับทึบบางรูปกลับทึบมีชีวิตตรูปบางรูปกลับทึบก็ไม่มีชีวิตตรูปค่ะ so when you are going to analyze which opaque kalapa is bhava rupa first you need to discern you need to discern the jivita ในการที่ท่านจะสามารถแยกแยะได้ว่า ในรูปกลาบทึบนี้เป็นบาวะดัสกะและปะ บาวะดัสกะกลาบหรือเปล่า ในเบื้องแรกท่านก็จำเป็นที่จะต้องกำหนดดูชีวิตตรูปของรูปกลาบทึบนั้น but in some u p a k a l a b a there t h e r e are there is jivita but only up to jivita not not more than jivita it is called jivita navaka kalapa และในรูปกลาบทึบ ก็มีอีกรูปกลาบทึบหนึ่งที่มีชีวิตแต่รูปด้วย แต่ว่าในรูปกลาบทึบนั้นมีรูปปรมัตแค่เพียงเก้าค่ะซึ่งรูปกลาบทึบชนิดนั้นเรียกว่าชีวิตตะนวากากลาบ but in the bhava rupa more than jivita more than jivita there is bhava rupa แต่ว่าในบาวะทักากลาบซึ่งเป็นรูปกลาบทึบ จะมีรูปปรมัตมากกว่าเก้ารูป และรูปปรมัตที่สิบก็คือปาวารูปค่ะ There is one element temperature and sorry hotness sorry h a r t element in in the h a r t element there is one characteristic softness but bhava rupa For female, it is gentle, soft, but not like that soft. Okay? Gentle. Because of this, I am a woman. You can sense it, you can feel it. Because of this, I am a man. You can feel it, you can sense it. แล้วในท่านยกตัวอย่างว่าในปาวาทัศกากลาบซึ่งมีปฐวีธาตุ ซึ่งถ้าปฐวีธาตุนั้นเป็นลักษณะแบบนุ่มเรียบเบาความนุ่มนั้นกับอิทธิอิทธิภาวะ ซึ่งอิทธิภาวะนี่หมายถึงเพศลักษณะของเพศหญิง เพศหญิงก็เป็นความนุ่มแต่ว่ามันไม่ใช่ความนุ่มแบบปฐวีธาตุมันเป็นความนุ่มนวลละมุนละเมียดละไมถ้าไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้หญิง เพราะฉะนั้น ทำให้ท่านเข้าใจว่าเเราเป็นผู้หญิง In the same way for men Oh because of this I am a man ในทำนองเดียวกันสำหรับท่านที่เป็นผู้ชาย ก็จะทำให้ท่านเข้าใจว่า เพราะว่าบุริสบุลิสภาวะจึงทำให้เขาเข้าใจว่าอ๋อเขาเป็นผู้ชาย So if there is jivita, we should continue discerning bhava rupa, but they may or they may not be. If it is only, if it is jivita navaka kalapa, we cannot see bhava rupa. If it is bhava rupa, we can see more. และในการที่ท่านจะแยกแยะว่ารูปกลับทึบนั้นเป็นชีวิตตานวากะกลับกลับ หรือว่าเป็นภาวะดัศกะกลาบก็คือว่า ถ้าเป็นชีวิตตานวากะกลาบก็จะมีแต่เพียง 9 9ปรมัตเท่านั้นค่ะแล้วมีชีวิตตะอยู่ในอันดับที่ 9 แต่ว่าถ้าเป็นภาวะทัศกะกลาบชีวิตตะจะเป็นอันดับที่ 9 และจะมีอันดับที่10ด้วยก็คือเป็นภาวะรูป แล้วแต่ว่าเป็นอิทธิภาวะ หรือว่าปุริสภาวะค่ะ